Urte bat pasa iraundute lanek, hogoita bigambara berri badira egestasun guziekin, bai erientzat, bai langileentzat. Medikuntza eta operazione ondoko hartak eta ahalmenen berreskuratzea dute eskaintzen. Michel Glan, bai ospitaleko zuzendariaren zat, beharrezkoa da beste eritetxeekin antolatzea. Behar dira urbileko egitura egokiak euh, eta kalitatekoak. Hola izanen da, idekitzen den bastimendu unekin, baina ere beste hartaetxe publiko eta pribatuekin osatuz. Horrek egiten du, osagarri sistema azkar dela eskolegian, etxe guziak elgarrekin ari direlakoan. Euskal Eri Barnekaldearen zat, harta leku garrantzitsua da, Pierre-Yves Gillet, Ispurako Sendaria. On peut dire qu'en Basse-Navarre, euh, il y a une belle offre de santé. Déjà, il y a des médecins qui travaillent dans leur cabinet en ville, la maison de santé de Baïgori, la maison de santé de l'Arcevaux, le centre de santé d'Irisari, l'hôpital de Saint-Palais, la fondation Luro. Donc... Ici, ce n'est pas du tout un désert médical. Bien sûr, il y a des efforts à faire tous les jours pour attirer, pour intéresser, dossier, mais le site plaît malgré tout. Pierre Yerabid, donazareko hau zapezak, leku berria bisitatu du. Biziki ederki egina da, gambarak eh, biziki ederra dira, tresna ederra da, eta bon, eh, hemen dena antaila da, huai zuen de suite horien dako, operazionak eta eneta, belaunian edo hankan, hemen egoiten aldira, somaitegun, berriz untsa gerartio, joaiteko partez, kanboat edo bainat edo beste apait. Lujaldearen zat, klinika hau behar dela hatxe du, anik trundai departamentuko kontseilariak. Gauza hori biziki importanta da zenta emengo uh, eh, jendeak nahi balimot dugu titugu mena txiki, jendeari buruz serbitzu horiek behertira antzulituki uh, antolatu hemen txiki eta denak egin untsa hemen baliatzeko leku untan. Horai, eriak aldatuko dituzte leku behirat eta segidan hasiko dira beste partearen antolatzen.